Панад лясамі ды балотамі, панад палямі ды азёрамі, панад гарамі ды ваблокамі, мара моя чакае мяне. У гэтай дзіўнай краіне пад назвай мінулае. Мінула.